kaze mu makuru yacu ya mbere yo kuri uno murango dutangurira ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abarobyi bagera ku majana abiri bakorera mu makomite y'uburobyi muri komine nyanzarake intara y'amakamba basaba gutunganirizwa ni nyuma y'aho urongoye iyo komine abomoye ubuyungira abo bari basanzwe banika ko indagara ibikorwa byo gusanura ikiraro kiri ku ruzi kirasa cyakorotse ku muhingamo ku munsi wa kane bigatuma urujya n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa rucumbagira ni ku ibarabara ry'igihugu inomero ya gatatu rihuza ibisagara bya bujumbura na rumonge ngo bigiye gutangura kuri uyu wa mbere turabigaruka ko muri ano makuru nayo abantu bane bapfuye abandi barakomereka ni mu isanganya ry'imodoka ryabereye ahitwa inyagahwabare ni muri komine gisozi ku ibarabara ry'igihugu inomero icumi n'umunani nayo iri mu nkuru twabateguriye ido n'ido ni muri makuru ahagarariwe na emeti usamitebutse mu buhinga bw'ibyuma mu ijwi wumva Omer nduwayo basaba gutunganirizwa ni nyuma yaho uburongoye yo komine abomo y'ubuyungira abo barovyi basanzwe banikira ko indagara Gaspard bacanamwo arongoye ayo makomite abivuga ashikiriza ko ubwo buyungiro babufise kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu kandi ikibanza burimwo ngo cyaratangiwe imizibukiro ngo ntibatahura rero ingingo nk'iyo ibabuza gukora neza ibikorwa byayo ubwabo bwo rero ntibwari bumaze gushikirwa bwari bwarafishe igihugu cyane musanteri je turagira turabonana bari ko tworondera abanyamugihugu bamariye ngo aho boshira isoko namana isoko hariho batura nta mboga nta mwimbu kiriho ariko harahera mugabo aho batura hariho ndagenda rero ku munsi wa kane turaca turagendagira turavugana musanteri Israel turajyana kuri tele tugiye kuri tele turaraba arabona nawe nyine turamwereka ubuyongereho buri ndamara ibyo ari byo turajyana turereka ndamwereka ahandi hirya ko turirwa hari mu ibarabara heza hameze neza aho abanyagihugu baragumba kuguza amaruru ngo namba naho umuntu aho musantere ndamwereka naba mu buyongerere bumeze ko aribwo burandurwa ati nambati musantere reka ubwo burandurwa buriho mpande yabwo butemewe n'amategeko nyine bya bintu banika kwa gahawa nibyo bazanyeho bimwe banikira kwindagara banikira banika kwa gahawa cyane turakivugana aravyo arabyumva abyumvise rero none cyaramarani rero ibi eh, reka tubivuge mu buyobozi mu buyobozi bw'uburovyi nibo bategeza kumenya ngene bifatamwo barabizi kandi iby'ubuyungiro barabizi byose barabizi rindira bashike atarata avuga ngo bataje ntenda none rero twagiye tumaramara hirya y'ejo twumvise bwaranduwe n'ubuyungiro bwa kijambere bugezweho nico gituma rero twasaba tuti ababijejwe badutunganirize vrema birateye isoni kugira ngo ibintu mubibonye byoroshye uhabye amahera birimwo barere y'ivyuma vy'ubu n'ubuyungiro n'isima n'iki ni ibintu bihambaye cyane dusaba rero ko abatujejwe n'abajejwe ibikorwa babona by'uburovyi n'abajejwe gutunganya gutunganiriza bakadusubiza ubuyungiro bwacu yaraberetse ahandi mukorera ubu mwanikira hehe nta na hamwe dufise byose baronze ngaba batayeho nyene akaba yari Gaspard Bacanamwo arongoye amakomite y'uburovyi Kuri ico kibazo twarondeye musitanteri wa commune Nyanzarake inshuro zigera kuri zine telefone irahamagara mu nyuma igacika ariko tubandanya tumurondera ku telefone Abantu bane bapfuye abandi barakomereka mu isanganya ry'imodoka ryabereye ahitwa Inyagahwabare komine Gisozi ku ibarabara ry'igihugu nomero 18 amakuru ava habereye iryo sanganya avuga ko iryo sanganya ryavuye ku modoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa taramwegisi yataye inzira ni nko ku birometero bibiri uva ahitwa inyakararo umuntu azwi ku izina rya celestin nkengurutse wo muri quartier gisyo zone kanyosha komine muha yaratowe ikiziga amanitse mu nziwe amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko uwo yapfuye yoba yari um, yari umumenyeshamakuru wa Radio mico kama akaba yabonye n'umufasha wiwe bivugwa ko hoba hari haheze iminsi ine batabana mu nzu ayo makuru nyine amenyesha ko hari haheze iminsi ah, ababanyi batamubona kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi igihe yatogwa umubiri wiwe ukaba wari umaze kononekara hari umupasitori w'ishengero rya sinayi gospel temple of burundi ryo ku musozi mugano zone mahonda komine buraza apfungiwe mu gasho k'igipolisi yafashwe kuri uyu wa gatandatu inyuma y'urupfu rw'uwitwa jacqueline ndayizeye yamwituye ngo amusengere ibikorwa byakozwe kuva ku igenekerezo rya gatanu uku kwezi ariko birangira uwo mukenyezi aseze y'isi amakuru atangwa n'igipolisi amenyesha ko umuryango w’u Jacqueline ndayizeye n'abo mu kibano uh, avuga ko nyakwigendera yari asanzwe agwaye indwara y'igisukari ku bw'ayo makuru nyine ngo uwo mupasitori yahagaritswe ku mvo z'amatohoza dusubire mu bumanuko bw’u Burundi aho ibikorwa byo gusanura ikiraro kiri ku ruzi kirasa cyakorotse ku muhingamo wo ku munsi wa kane bigatuma urujya n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa rucumbagira ku ibarabara ry'igihugu inomero zitatu rihuza ibisagara bya bujumbura na rumonge eh, bitangura kuri uyu wa mbere konsolateri nitunga buramatari w'intara ya rumonge niwe abivuga inyuma y'urugendo yahagize kuri uyu wa gatandatu ari kumwe n'abahinga b'abashinwa bazotunganya ibyo bikorwa abo nabo nabo mu ishyirahamwe sinoyidoro ririko rirubaka rugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi ruzibazi amamashini atanga uwo nkuba akaba ariko arubakirwa ku muri zone minago muri komine n'intara ya rumonge tukiraho mu rumonge nyene imiryango yababa 50 yo mu makomine ya Vyanda na Songa mu ntara ya Bururi irasaba kugarukirwa ko mu maguru mashya ni nyuma y'aho imirima y'amazu eh, imirima n'amazu kariye kubera isenyerana ry'imisozi ryabaye kuva ku munsi wa gatanu jivan ndayikeza umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya bururi avuga ko kuva kuri uyu wa mbere bagiye kugendera iyo miryango barabe icyo boba barafasha jean Pierre misago nk'uko jiva ndayikeza umuyobozi mwishikira mu biro bya buramata mutari w'intara ya burura bivuga mu gihe iyo miryango yakozwe ko cyangwa igeramiwe n'iryo senyerana ry'imisozi isaba ubufasha bwihuta umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya bururi avuga ko kuva kuri uyu wa mbere urwego rw'intara rwo gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye ruzogendera iyo miryango ruhereye kuri iyo yo muri komine byanda baheze barabe igishoboka ubwo rwego rwoshobora kuba rurafashije iby'imisozi yururuka cyangwa yiyubikiranya biramaze imyaka itatu biza biribonekeza mu turere dutandukanye tw'intara ya bururi ibicibukwa byiswe n'ababibonye ibitangaza akaba ari iyubikiranya ry'umwonga wa nyabigega muri komine n'intara ya bururi haraheze hafi umwaka ryugarijwe n'ubukene bw'abigisha hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho nk'ibitabo byashyikirijwe na Prime Karenzo arirongoye kuri uyu wa gatandatu aho ryari riramutse rihimbaza yubire y'imyaka mirongo ibiri n'itanu rimaze nayo Blaise Pascal Misago aramutswa intara y'inyigisho n'indero ya Muyinga asaba abarezi bo kuri iryo shure kurengera ubwo bukene bakagwiza umwimbu w'amanota vyashikirijwe kuri uwa gatandatu na prime karenzo arirongoye mu birori byo guhimbaza yubire yaryo ngo rikoresha abigisha babakutsa kivi batanu hamwe n'uwundi yitanga ku bushake eka n'ibindi bikoresho nk'ibitabo nabyo nyene ngo birakenye cane cane mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro naho biri uko Blaise Pascal Misago arongoye intara y'inyigisho n'uburezi ya Muyinga asaba abarezi b'iryo shure kurengera ubwo bukene bakagwiza umwimbu cyane cyane mu bibazo bya leta iri imbere kandi muri hagufi yayo mukamenya ko bamwe mu bize kuri iryo shure bashoboye kwiyungunganya bakaba bahavuye bashikirije umuyobozi imashini nyabwonko zitatu hamwe n'ikindi kimashini kirimo imprimante photocopieuse na scanner byo gusahiriza muri ubwo bukene bw'ibikoresho Pe Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro Isanganiro inama isumba ingimba Ibanki ijejwe guteza imbere uburaro BHB ngo igiye kubandanya ikora ivyo yari isanzwe ikorera abanywanyi bayo yahora ari ikigega Didas Ngendakumana arongoye iyo banki abivuga amenyesha ko bagiye gukorera abanywanyi babo ibindi bikorwa by'amabanki kandi ko bagiye kuduza umutahe Fond propre mu gifaransa wahora ku di mirongo ine mu ntumbero yo guteza imbere uburaro mu Burundi tumukurikire aganiriye na mugenzi wacu Ahmed Mutore byose atana kimwe kivuyemo turabibandanya ahubwo twongere ko ibindi bijyanye n'izo operasiyo eh, bankeri zikorwa mu mabanki komersiyari ndumva muri ko muratera imbere atari ibanga hariho icyo bita kapitale umutahe turumva mwaguye ibikorwa mbega umutahe ugiye kuduga uba wavuye kuri angahe uca kuri angahe nimba atari bantu ibintu umwe nibyo nta banga ririmo kuko twebwe tugaba ni ukuvuga ibi bita mu rurimi rw'igifaransa reforme propre zababaye imiyaride mirongo ine ni ukuvuga ko hagiye haraboneka inyungu zimwe zigashyirwa mu mareserve nicyo cyatumye rero izo forme propre ziduha mugabo n'ubu n'ubu vuba mu ntumbero yo gukomeza iyo banki yacu turategekanya kugira inama n'urwego nshingwantwara eh, mbere mu ndwitsa ruzoheza rugatwara eh, icyegeranyo cy'ibyo twashyitse ko mu nama ya bose nayo nyine izuba muri uku kwezi kwa gatanu kugira ngo tuduze bimwe biboneka umutahe hanyuma dushobore koko eh, kunezereza abanywanyi eh, bacyo dusanganwe n'abandi bose bazotwitura dufise uburyo bukwiye ariko n'ubu turabufise umbe neza ko uburyo turabufise ni mu ntumbero gusa yo gushaka gukomeza bimwe biboneka iyi banki ije ndagiteza imbere eh, uburaro mu burundi igiti gisi nshobora kukikubwira kuko urumva ko kizova mu nama y'urwego nshingwantwara izoheza icyegeranyo kigatatangwa eh, mu nama ya bose twita asambere generale iyo rero niyo ifise uburenganzira bwo kwemeza ati ayo twemeje kuduhuza naya inka zibiri zo mu bwoko bwa frizone zatanzwe n'umugambi prodefi ku mutumba wa ramvya muri komine buhiga intara ya karusi zaragurishijwe n'abazihawe zari mu mugambi w'urunani mu iterambere ivyo birateye amakenga abanyagihugu bari muri uwo mugambi bari barindiriye kuronswa inka muri urwo runani bakaba baherutse kwandikira musitanteri bamushikiriza amakenga bafise bamenyesha ko ingeso yo kugurisha n'ukwanka kokorera abatararonka ikingiwe na bamwe mu ndongozi iyo ngeso ikabivugwa no kuyindi mitumba ivyo biremezwa kandi n'ubujejwe amagara y'ibitungwa muri komine buhiga amenyesha ko bafadikanije na musitanteri bariko barakurikirana ico kibazo Ivyo biriko biba inyuma yaho Prodefi yatanze ivyo bitungwa iherutse gushikiriza uwo mugambi abarongo y'intara ngo ibikogwa bibandanye ku neza y'umunyagihugu Nduwarugira Salvatore akemeza ko bamwe mu bajejwe intwaro n'amakomite boba bafise uruhara muri iyo ngeso yita ububegito ngo kandi baraheza bagahanwa buraca bugacana ayandi mu ngaburo Iyo amavuta y'isoya acaniriwe birenze urugero nko kugera ku bushyuhe bw'ijana mirongo itandatu bwa dogere selisiyusi bifise ingaruka mbi ku magara y'uyihereza Jean Paul Winez umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ko indwara z'umushishito na kanseri zica zibangamira uyafunguye ahamagarira abihereza amavuta y'isoya kuyateka biba yabaye Etienne Manirakiza nk'uko twabemereye ubushize uyu munsi tubaganirira ku bijyanye n'itegurwa ry'amavuta y'isoya iyo amavuta y'isoya akaranzwe kugera ku bushyuhe bw'ijana na mirongo itandatu bigira ingaruka mbi ku magara y'umuntu nk'uko uyu mushaka umushakashatsi abishikiriza nk'akarorero ku bantu bakunda kuyakoresha amafiriti amavuta y'isoya nk'uko mbere bitera n'ingorane mu gihe ukoresheje ayandi mavuta ava mu binyantete kubera yuko ni amavuta kenshi na kenshi akunda gupfa n'ingoga ugasanga kenshi bitumye ugira ibintu byo kwamamaza umwana ububabare mu nda canke mu mushishito canke mbere ukumva mu nda umenga urabuza amahoro uwo mushakashatsi ahamagarira abihereza amavuta y'isoya kwirinda kuyateka cyane kugira ngo woye gutegwa n'ingaruka ziterwa nayo amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru urugendo rwakurikiraniwe hafi byandikwa n'ikinyamakuru iwacu kigaruka ku rugendo ambasaderi Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yagize mu bihugu vya Buraya mu ntumbero yo kunagura imigenderanire inyuma y'ubwo rugendo rwamushikanye Bruxelles mu Bubirigi ipari mu Bufaransa i Genève na Berne mu Suisse abategetsi mu Burundi bariko bakora kugira ngo hakugweho ibihano vyafatiwe Burundi imbere yuko uwo mwaka w'ibihumbi 2021 urangira nkuko iwacu byandika ibibwiwe n’umwe mu babikurikiranira hafi ngo birashoboka ku abakiriye uyu mushikiranganji ibi nabyo bikaba byaravuzwe ko byinshi ku mbuga bumenyi wasanzwe akurikiranira hafi urwo rugendo yayagiye iwacu ko ari ibisanzwe kubera ko ari urugendo rw'ubuhinga atari urugendo rwa politike iwacu ikandika kandi ko hari binyamakuru bitatu nacyo nyine kirimo biri mu bahiganirwa agashimwe kitiriwe One World Media kazotanga igenekezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kuza ibyo binyamakuru vyatowe mu birenga ijana ku isi ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant candika ku bibazo vyatowe ukwezi mbere yuko bikogwa abigisha ngo ntibahumurijwe namba bakavuga ko ibibazo by'igice cya gatatu bitegekanijwe gutangura itariki ya 11 z'ukwezi kuza kwa gatandatu ariko abigisha bakorera mu buyobozi bw'indero mu gisagara cha Bujumbura bo batoye ivyo bibazo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu uku kwezi abigisha baganiriye n'ikinyamakuru La Voix de l'enseignant babona ko ibibazo bitowe iminsi myinshi mbere yuko bikorwa bigaca mu maboko menshi vyoroshe kwibwa abo bigisha kwigisha bakiyamiriza iyo ngendo ngo ihushanye n'umwuga wo kwigisha nanone ngo ntibitahuritse ingene hotogwa ibibazo ku bitarigishwa na kare ngo umwigisha abona icyo azobaza mu gihe ariko arigisha kugira ngo ubusuma bw'ibibazo n'utundi tutameze neza bigwanywe abigisha bo mu gisagara cya bujumbura basaba ko ibyo bibazo bitogwa n'abagenduzi b'indero hamwe n'abahanuzi mu by'indero nk'uko bikogwa mu bibazo mu mwaka w'icenda hamwe n'ibirangiza amashure yisumbuye kaminuza ngo gutera imbere harabwe n'ingene ibihe biha ibindi mu cigwa cakozwe na n'abahinga mu bihumbi na cumi n'icyenda kikaba cyerekanye ko bikenewe cyane ko abakora mu gisata cy'ubwishingizi bohugurwa icigwa nk’ico ngo kirakenewe kuko kiri mu byo kaminuza nk'iyo ihamagarirwa gukora amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ikinyamakuru Burundi Eko chandika ku bijyanye na bumenyi butameze neza muri no minsi kubayaze n'icyo kinyamakuru bakoresha ubwo buhinga amashyirahamwe y'ugutumatumanako ngo ntaruko atanga neza ubwo buhinga bw'umuhora wa interinete icyo kinyamakuru kikagaruka ku byashyikirijwe na Jeremy hageringwe umuyobozi mukuru wa backbone system BBS yemeza ko Burundi bufise umuhora munini kandi unyaruka utuma uburyo bwa interinete bukoreshwa atankomanzi iryo curuzwa ry'umuhora wa interinete bikorwa n'ayo mashyirahamwe ngo si akazi ka BBS urongoye BBS akemeza ko bo batunganya neza ibikoresho nka fibre optique Burundi eko ikandika ko ubundi ikigo cy'igihugu AXT arico gikurikiranira hafi itangwa ry'ubwo buhinga kuba bukoresha ariko rero amakuru Burundi eko avuga ko ico kigo cy'igihugu coba kitagira ibikoresho bikwiye byo gukurikirana igikorwa cy'amashirahamwe y'ugutu n'itumatumanako mu gutanga ubwo buhinga bwa internet umuhinga muri ico gisata yemeza ko busuma bushoboka biciye mu buhinga bigaca muri service mbi ihabwa gukoresha internet burundiyeko yandika ko itashoboye kuronka ubuyobozi bwa ARCT ngo itange umuco Itororokanizo ry'amakuru ABP naryo ryandika ku akorera mu gisagara ca Kayanza asekura isombe akoresheje imashini yikoreye wenyene igasekura gushika ku biro bitandatu ku munota. Yitwa Obedeman Rambona yatanguye uwo mwuga mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze amaze gukora ubuzi bwo mu mazu y'uburiro mu mahoteli yabona ko ataco bimushikanako ABP yandika ko uyo musore yifuza gushigikirwa kugira kore n'izindi mashine zihingura inyama n'ivyamwa gutyo agashika ku ndoto ziwe zo kwiteza imbere akaba ari turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na Omer Nduwayo afadikanije na Mihaye Kanyange ibihe byiza ngaha iwanyu naho gutaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru